Yine pazarlardan bir pazar akşamı 14 Mayıs 2017 e, Bob Dylan'ın yarım yüzyılı aşan müzik serüveninin izini sürdüğümüz Zamanlar Değişirken programının 81. haftasıyla karşınızdayız. Merhaba ben Altuğ Güzeldere. Merhaba ben de Güven güzelleri. Ee, bu hafta Mahir'i dinlendiriyoruz ve programı güvenli ikimiz yapıyoruz. Ee, hatır dinleyenlerin hatırlayacağı üzere diyeyim e, Bob Dylan'ın e, Kolombiya'nın intikamı diye de tanınan adlandırılan bir albümünü çalmaya başlamıştık. Geçen haftaki 80. programımızda e, bu albüm 16 Kasım 1973'te yayınlanmış bir albüm. E, ve şöyle bir hikayesi var. Bob Dylan e, bir düzine yıldır tam e, beraber çalıştığı e, Kolombiya'yı terk etmeye karar veriyor. Geçen hafta bunun biraz hikayesinde anlattık. 72'de aslında çok çok karlı bir e, şey yapıyor. Kolombiya ile sözleşme imzalıyor albümleri satsa da satmasa da minimum günün parasıyla 400 bin dolar garantili ödemeler alıyor. Fakat bu, bu o kadar büyük bir tepki doğuruyor ki Kolombiya'nın içinde e, bu şeyi sözleşmeyi imzalamış olan müzik bölüm direktörü Clive Davis Kolombiya'da işten atılıyor ve de e, Kolombiya'da dönüp Dylan'la olan bu sözleşmeyi feshediyor. Bunun üzerine Dylan da tümüyle Kolombiya ile ilişkisini bitiriyor ve e, o günlerde de çok müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmış olan Eagles, Tom Waits, Johnny Mitchell gibi isimleri kendisine bağlamış olan Los Angeles merkezli Asylum plaklarıyla bir anlaşma yapıyor. Evet, 1973'te Bob Dylan'ın çıkarttığı ikinci albüm, ilki 3 hafta önce çaldığımız Pat Garrett and Billy the Kid isimli filmin e, müziğini içeren albümdü. E, bir sonraki sene 1974'te Planet Waves çıkacak. E, büyük ihtimalle haftaya onu çalmaya başlarız. Bu 13. stüdyo albümü e, içinde e, albümün iki yüzünde toplam 9 şarkı var. E, geçen hafta ilk yüzünün A yüzünün bütün şarkılarını çalalım dedik. Fakat son şarkı olan The Ballad of Ira Hayes'i teknik bir aksaklıktan dolayı çalamayıp yerine b ilk şarkısı Mr. Bojangles'ı çalmıştık. Dolayısıyla bu hafta The Ballad of Ira Hayes'le başladıktan sonra b kalan dört e, şarkısını çalacağız. E, çok güzel coverlar da var vakit yetişirse. E, Bob Dylan'ın yanı sıra bu gece Johnny Cash, Johnny Mitchell Elvis Presley ve Tom Waits'i de duyuyor olacaksınız. E, az konuşup çok müzik çalarak bunların hepsini yetiştirmeye çalışacağız. E, istersen altı Ira Hayes'le başlayalım mı o halde? Başlayalım. E, Bob Dylan'dan dinliyoruz. The Ballad of Ira Hayes. Müzik I knew a man jangles any dance for you. In worn out shoes, silver hair, ragged shirt, and baggy pants. That old soft shoe. You jump so high, you jump so high. lightly touched down. was down and out. Ee, evet güven teknik aksaklık <laughs> demiştik galiba biraz önce. Ee, geçen haftaki teknik aksaklığın aynısını bir kez daha yaşadık. Ee, Engels ee, çok İsrailci bir e, şey, Şekilde dönüyor geliyor. Bu, an, anlayamadığımız bir durum var doğrusu çünkü teknik masada ben de gittim baktım. E, Ira Hayes yazan parça çalıyor fakat içinden Mr. Bojangles çıkıyor. Geçen haftaki yanılgının sebebi de belli ki oydu. Bakalım bulabilirsek Bob Dylan'ın versiyonunu çalarız ama e, Ballad of Ira Hayes dedik. O zaman bundan vazgeçmeyelim. E, Johnny Cash'in e, Bitter Tears The, The Ballad of the American Indian isimli albümünde e, yine bu şarkıyı yorumluyor. E, şimdi biz Johnny Cash'i dinleyelim bakalım bulursak Bob Dylan'ı da dinleriz. Ira Hayes Ira Hayes. Call him drunken Ira Hayes. He won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian nor the Marine that went to war. Gather round me, people. There's a story I would tell about a brave young Indian you should remember well. From the land of the Pima Indian, a proud and noble band who farmed the Phoenix Valley in Arizona land. Down the ditches a thousand years, the waters grew Ira's people's crops till the white man stole their water rights and the sparkling water stopped. Now Ira's folks were hungry, and their land grew crops of weeds when war came, Ira volunteered and forgot the white man's creed. Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian nor the Marine that went to war. There they battled up Iwo Jima Hill, 250 men, but only 27 lived to walk back down again. And when the fight was over and Old Glory raised, among the men who held it high was the Indian Ira Hayes. Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian nor the Marine that went celebrated through the land. He was wine and speeched and honor. Everybody shook his hand. But he was just a Pima Indian. No water, no home, no chance. At home, nobody cared what Ira done. And when did the Indians dance? Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian nor the Marine that went Then Ira started drinking hard. Jail was often his home. They let him raise the flag and lower it like you'd throw a dog a bone. He died drunk early one morning. Alone in the land he fought to save. Two inches of water in a lonely ditch was a grave for Ira Hayes. Call him drunken Ira. Not the whiskey drinking Indian or the Marine that went to war. Yeah, call him drunken Arrowheads, but his land is just as dry, and his ghost is lying thirsty in the ditch where Ara died. Evet size Ayra Hayes'i e, Bob Dylan'dan da çalmaya çalışıyoruz. Henüz teknik açıdan bunu ele geçirmiş değiliz. Ama albüme biraz devam edersek arada bir noktada dönüp çalabileceğiz diye düşünüyorum. Evet, Peter Lafarge'ın e, şarkısıydı The Ballad of Ira Hayes. Ola ki çalamazsak da yani çok da üzülmemek lazım. Çünkü Johnny Cash aslında Bob Dylan'dan daha güzel söylüyor bence bu şarkıyı. Ee, peki şimdi ama B yüzüne geçelim ve e, ısrarla kendisini programımıza dahil eden Mr. Bojangles atlayarak e, Jerry Jeff Walker'ın şarkısıydı o da. Bir sonraki geleneksel parçada e, Bob Dylan'ı dinleyelim. Mary Ann. Oh, babe. love. Fare thee well, for a while the ship is waiting and the wind blows high, and I Bob Dylan'dan dinledik. Marianne. Bu geleneksel bir şarkı fakat şarkının teması Bob Dylan'ın sevdiği ve 60'ların başından beri e, kullandığı bir tema. Hatta su, e, sevgilisi Suzy Rotolo'dan ayrıldığı zaman da ona yazmıştı e, Girl From The North Country diye bir şarkı. Aynı şekilde Tomorrow Is A Long Time bu e, işte böyle birbirinden ayrılan sevgililerin hikayesi. bir sonraki parça Big Yellow Taxi. bu Johnny Mitchell'ın yazmış olduğu bir parça. Evet, Johnny Mitchell ya da asıl adıyla Roberta John Mitchell, Kanadalı bir müzisyen. Daha önce de çalmış olabiliriz. Folk, rock ve pop müzik e, alanında çok tanınan birisi. Şimdi e, Bob Dylan'ın icrasının arkasından e, aslında kendi sesinden de dinleyeceğiz. Fakat önce Bob Dylan'dan gelsin Big Yellow Taxi. They paved paradise and put up a parking lot A pink hotel, a boutique, and a swinging hats bar. Don't it always go to show? You never know what you got till it's gone. They pay paradise, they put up a parking lot. They took all the trees, they put them in a tree museum. They charge the people a dollar and a half just to see them. Don't it always go to show you never know what you got till it's gone? They pay paradise the boot of a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away that DDT me spots on my apples, but leave me the birds and the bees, please. Don't it always go to show you never know what you got till it's gone? It be paradise, you will put up a parking lot. Late last night, I heard my screen door slam. A big yellow bulldozer took away the house and land. it always, I go to show you never know what you got till it's gone. You paid paradise, you put up a parking lot. You paid paradise, you put up a parking lot. You paid paradise, you put up a parking lot. a paradise the foot of a parking lot. Bob Dylan'dan dinledik Big Yellow Taxi. Ee, parçayı yazan Johnny Mitchell şarkıyı nasıl yazdığını hikayesini şöyle anlatıyor. Diyor ki ilk defa Hawaii'ye gitmiştim ve de e, gece vakti bir taksiye atlayıp otelime gittim, yattım uyudum. Ertesi sabah uyandığım zaman e, perdelerimi açtım. Ufka doğru giden güzel yeşil e, dağları gördüm. Çok hoşuma gitti. Derken bir de aşağı doğru baktım. E, otelin yan tarafında göz görebildiği kadar ufka doğru bu sefer e, park edilmiş otomobiller ve taksiler vardı. E, ee, bu, bu, bu da çok kalbimi kırdı bu görüntü. Böyle bir cennetin ortasında bu kadar büyük bir otomobil parkı ve dizili otomobiller bunun üstüne hemen oturdum ve e, Big Yellow Taxi'yi yazdım şeklinde anlatıyor. E, bu parça Mitchell'ın Ladies of the Canyon isimli e, önemli albümlerinden birisinde yayınlanıyor. Yayınlanma yılı 1970 ve de e, çevresel duyarlılığı da gözeterek yazılmış belki ilk şarkılardan bir tanesi. Evet yani e, Bob Dylan'da e, albümünü aldığında şarkı henüz 3 yıllık. E, Johnny Mitchell e, ilginç bir karakter hem siyasi aktivist yönü var. E, bir ara e, cazza e, merak sarıyor ve Wayne Shorter, Charlie Mingus falan gibi çok önemli cazcılarla e, birlikte de e, çalıp söylüyor. E, pek çok değişik türde e, yetkin e, bir icracı olduğu söylenebilir. Aynı zamanda müzik endüstrisinin e, kapitalist yöntemlerinin de e, ciddi bir eleştirmeni e, zaten 2007 senesinde ben artık bıktım bu müzik endüstrisiyle uğraşmaktan e, bırakıyorum deyip e, başka bir albüm çıkartmayacağını deklare ediyor ve e, daha müzikten de önce aslında başlamış olduğu görsel sanatlara resime dönüyor.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 Benzer bir e, akustik atmosfer içinde e, yorumluyor. Benzer arkada vurmalı e, enstrümanlar, e, geri vokaller. Belki El Cooper'ın çalmış olduğu org e, orijinal versiyonla e, en büyük farklardan bir tanesini yaratıyordu. Sıra... Evet. evet Güven. E, albümün bir sonraki parçası e, A Fool Such As I ya da tam e, başlığıyla Now and Then There is a Fool Such as I. E, bu aslında daha eski bir parça. E, bir country müzik e, parçası 1952 yılında Bill Trader yazmış. Bir hayli de ünlü olmuş e, zamanında. E, sonra aradan yaklaşık bir 20 yıl geçtikten sonra e, Bob Dylan yeniden bu şarkıyı icra etmiş. Belki en bilinen icracılarından bir tanesi e, bu şarkının Elvis Presley. Onu da zaten Bob Dylan yorumundan sonra e, size dinleteceğiz. Fakat şimdi Bob Dylan'dan dinleyelim. A Fool Such As I. Now and then, there's a fool such as I. gorgeous. Saatlerimiz 21-28. E, Bob Dylan'ın daha doğrusu Kolombiya'nın Bob Dylan'ın izni olmaksızın piyasaya sürmüş olduğu Bob Dylan albümü Dylan'ı dinliyoruz. Albümün yayınlanma tarihi 16 Kasım 1973'tü. Dinlediğimiz parçada A Fool Such As I bu demin güveninde söylediği gibi 1962'de e, yazılıyor Bill Trader tarafından. Önce 63'te Hank Snow e, yorumluyor. 53. Evet, 1953'te e, e, Hank Snow yorumluyor ve e, country listelerinde de 4 numaraya kadar çıkıyor. İyi bir başarı kazanıyor. Derken 1954 59'da pardon bu defa da Elvis Presley yorumluyor. Elvis Presley de I Need Your Love Tonight isimli e, parçanın arka yüzünde bir 45'lik olarak yayınlıyor ve e, Amerikan listelerinde de 2 numaraya kadar yükseliyor 59'da. E, bazen düşünmüyor değilim böyle Dylan'la Elvis Presley'in e, aynı şekilde yorumladığı parçaları olunca bunları e, arka arkaya çalmak Bob Dylan'a haksızlık mı oluyor diye. Çünkü hakikaten 1959 yılında sesinin performansının zirvesinde bir Elvis Presley ile e, mukayese olmak biraz acımasız bir durum. E, ama ne e, yapalım? Benim, benim de bir iki tane söyleyeceğim bir şey var ama belki Elvis Presley'den dinleyip e, karşılaştırdıktan sonra söyleyeyim. E, Rock'n'Roll'un kralı The King e, Elvis Presley'den şimdi dinliyoruz. A Fool Such As I. cry. such as I. Now and then there's a fool such as I. Now Evet bu defada Kral'dan dinledik. Elvis Presley'den A Fool Such As I 1959'da yaptığı yorumla e, vallahi güzel de diyorum. Altun e, dediği gibi bu albüm Kolombiya plakçılığın intikam albümü diye e, adlandırılıyor. Belki intikamı biraz da şöyle alıyorlar. Albümün içinde e, işte Johnny Mitchell'ın parçası var. Johnny Mitchell çok daha güzel söylüyor Bob Dylan'dan. E, Ballad of Ira Hayes, Johnny Cash çok daha iyi söylüyor. E, Full Saç Azari Elvis Presley çok daha iyi söylüyor. Geçen hafta çaldık Bob Dylan'ın Can't Help Falling In Love e, rezalet bir yorumdu. Bunları böyle bir araya <laughs> getirip e, intikamlarını böylece de e, alıyorlar mı diye zaman zaman düşünüyorum. Bir de e, albümün e, albüm orijinal olarak yayınlandığında e, işte 33'lük bir e, long play albüm olarak çıkıyor. Kapağında Dylan yazıyor yalnızca. Daha sonra fakat CD olarak basıldığı zaman e, Twitter sayfasından da paylaştım. Arka tarafında e, Bob Dylan yazısının altında parantez içinde A Fool Such As I yazıyor. Yani Bob Dylan e, benim gibi bir aptal e, diyorlar. Burada da bir e, mesaj var mı? Bana sanki varmış gibi geldi. E, Mahir olsa bize doğrusunu e, bildiğinden e, söylerdi. E, fakat belki burada e, bırakalım ve galiba bir müjdemiz var değil mi? Davada <laughs> Fahri Hayes'i bulmuşuz. E, azmin elinden bir şey kurtulmaz diyelim. Evet bu e, Full Saçeza'yla ilgili son ben de şu noktayı söyleyeyim. E, Bob Dylan bu parçayı 8 e, Haziran 1970'te yayınlanmış olan Self Portrait için aslında kaydediyor. E, fakat Efro Cezay o albümde Self Portrait'te kendisine yer bulamıyor. Bulamayınca da Kolombiya'nın arşivlerine gidiyor. İşte gerisi e, şey bildiğiniz hikaye. Evet, e, demin arayıp da bulamadığımız Ballad of Ira Hayes'i e, nihayet şimdi bulduk. Bunu hatırlayacaksınız biraz önce, yarım saat kadar önce orijinal Bob Dylan'ı bulamayınca zaten ondan sonra çalmaya hazırlanmakta olduğumuz e, Johnny Cash versiyonundan çaldık. E, şarkı üstüne bir iki kelime de daha sonra söyleyebiliriz ama şimdi isterseniz hazır bulmuşken kaçırmayalım, dinleyelim. Bob Dylan'dan The Ballad of Ira Hayes. Gather round me people and a story I will tell about a brave young Indian you should remember well from the tribe of Pima Indians, a proud and a peaceful band who farm the Phoenix Valley in Arizona land. Down their ditches for a thousand years the sparkling water rushed. Till the white man stole their water rights and the running water hushed. Now Ira's folks were hungry, and their farm grew crops of weeds. But when war came, he volunteered and forgot the white man's greed. Call him drunken Ira Hayne. He won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian or the Marine who went to war. Yes, call him drunken Ira Hayne. He won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian or the Marine who went to war. They started up Iwo Jima Hill. 250 men, but only 27 lived to walk back down that hill again. And when the fight was over, an old glory raised one of the men who held it high was the Indian Ira Hayes. Call him drunken Ira Hayes. drunken Indian or the Marine who went to war. Call him drunken Ira Hay. he won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian or the Marine who went to war. Now, Ira returned a hero, celebrated throughout the land. He was wined and speeched and honored. Everybody shook his hand. But he was just a Pima Indian. No money, no crops, no chance. And at home, nobody cared what I had done. And when did the Indians dance? Call him drunken Ira Hayes. He won't answer anymore not the whiskey drinking Indian or the Marine who went to war. Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian or the Marine who went to war. Then Ira started drinking hard. Jail was often his home. They let him raise the flag there and lower it like he'd throw a dog a bone. He died drunk early one morning. Alone in a land he'd fought to save. Two inches of water in a lonely ditch was the grave for Ira Hayes. Call him drunken Ira Hayes. He won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian not the whiskey drinking Indian or the Marine who went to war. Yes, call him drunken Ira Hayes, but his land is still as dry. And his ghost is lying thirsty in the ditch where Ira died. red drinking Indian on a Marine who went to war. Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian or the Marine who went to war. Ona Ayyaş Ayra Hayes diye sesledim ama size artık cevaplamayacaktır. Çünkü kendisi e, kurtarmaya savaştığı vatanının topraklarında e, bir sabah e, öldü gitti diyor. Gerçi Ira Hayes'in meşhur olduğu, şimdi biraz geri dönelim, e, Ballad of Ira Hayes parçası Peter Lafarge tarafından yazılıyor 1962'de. Peter Lafarge e, ta 60'ların başından beri Bob Dylan'ın arkadaşı olan bir isim. E, hatta e, şeyde Soho'da Village kulüplerinde beraberce e, şey yapıp şarkı söyleyip e, ekmek sepetini dolaştırıp oradan para toplamaya çalışıyorlar. E, her ikisi de kariyerlerinin ilk başlarında. E, Ira Hayes bir e, Kızılderili'nin ismi. E, Pima kabilesinden olan bir kişi İkinci Dünya Savaşı'nda e, orduya yazılıyor ve e, meşhur Iwo Jima Savaşı'nda savaşıyor. E, 19 Şubat 26 Mart 1945'te Iwo Jima e, Tokyo'nun sadece 620 mil güneyinde işte al, yani Tokyo'nun 620 mil güneyinde memleketini nasıl kurtarıyordun o, o başka bir soru ama bugünün şeysi değil sorusu değil. E, derken Iwo Jima adasını ele geçiriyorlar, Japonlardan alıyorlar ve e, belki hatırlayacaktır dinleyicilerimiz. Geçen hafta da kısaca bahsettik. Böyle bir e, tepeye dikilen bir Amerikan bayrağı e, beş kişi dikiyor onu. İşte onlardan bir tanesi de e, bir e, denizci olan Ira Hayes. Ama savaş bitip de geri döndükten sonra e, kendi kabilesiyle beraber e, Arizona'da bir reservation area denilen Kızılderililere ayrılmış bir yerde yaşıyor. İşte yapacak bir işi yok, bir şeysi yok. E, gitgide alkolizme düşüyor ve günün birinde ölüp gidiyor. Ira Hayes'in hikayesi böyle. Evet, ben de belki minik bir ekleme yapayım. E, Amerikan yerlileri aslında Kızılderili e, sözcüğünü küçük düşürücü buluyorlar. E, yerli oldukları da doğru. Yani Amerika'nın gerçek yerlileri onlar. E, kabile denmesini de aynı şekilde e, küçük düşürücü buluyorlar. E, Amerikan yerlilerinin Pima ulusuna e, dan e, Ira Hayes diyelim ve böylece e, siyasi söylem açısından daha doğru bir şekilde belki söylemiş olalım. Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla Yarım Yüzyıl programındasınız. Canlı yayındayız. Açık Radyo 94.9 FM İstanbul'dan yayın yapıyoruz. Stüdyoda Altı Güzeldere var. Ee, ben Güven Güzeldere telefonla bağlanmış durumdayım. Hemen her zaman olduğu gibi. Üçüncü program e, ortağımız Mahir Ilgaz bugün yok. Fakat Mahir demişken e, bir e, güzel bir haber verelim. Geçen hafta e, programın ses kayıtlarına ulaşabilir miyiz diye sormuştu bir dinleyicimiz. E, Mahir bunları e, web sitesine aktarmakla meşgul. Harıl harıl çalışıyor. Yakınlarda bir zamanda size evet artık hepsi orada diyebileceğiz. Bunu da yine e, hem programdan hem de zamanlar değişirken etiketiyle ulaşabileceğiniz web sitemizden bulabilirsiniz. E, ee, geldik e, albümün dokuzuncu e, ve son şarkısına e, Spanish is the Loving Tongue. E, biraz anlatmak ister misin şarkı hakkında bir şeyler? Ee, istemem mi? Dinleyenlerin e, romantizmden jöle kıvamına gelmesinin garanti olduğu bir parça diyebilirim. E, Bob Dylan burada yine crooning denilen e, şarkı söyleme çok romantik bir sesle şarkı söyleme şeyine dönmüş durumda e, eğilimine dönmüş durumda e, arkada gitarlar mandolinler e, şurup kadar şekerli vokaller hiç hiçbir şey eksik değil e, daha daha ne diyeceğim bilmiyorum benim dilim tutuluyor diyeyim. E, e, şarkının içinde de e, yani şarkı İngilizce ama Mi Amor Mi Corazon e, diye bitiyor. E, tekrarlanıyor hatta bu satık E, herhalde ona yakıştırmaya çalışmış ama bu e, hallerinden vazgeçse ya da birisi zamanında vazgeçirse Bob Dylan'ı iyi olurmuş. E, şarkının sözleri bir şiir olarak bir kobo şair tarafından yazılmış. Ta 1900'lerin başında e, Charles Badger Clark diye bir adam ki daha sonra şiiri yazdıktan 30 sene sonra South Dakota eyaletinin eyalet şairi de seçilmiş. E, daha sonra 1925'te bu şiir e, bir şarkıya uyarlanmış Billy Simon tarafından. E, herhalde en e, kayda değer kısmı Bob Dylan'ın yanı sıra pek çok özellikle country müziğin en iyi bilinen isimlerinin bu şarkıyı söylemiş olmaları. Judy Collins, Marianne Faithful, Emilio Harris e, aklınıza gelen herkes var. Biz bunların içinden e, Tom Waits'i seçtik. Altuğ'un seçkisi ve bence çok da iyi bir karar. Ama e, önce Bob Dylan'ın bu şerbetli şuruplu icrasıyla dinleyelim. Spanish is the loving tongue. Broke her heart, lost my own vanishes the loving tongue, soft as music, late as spring. Twas a girl I learned it from. living down Sonora Way. Well, I don't look much like especially when since that night. I can't cross the line, you know. They want me for a gambling fight. Like it's not, it's better so still I've always kind of missed her since that last sad night I kissed her, broke her heart, lost my own. Adios. for her Broke her heart, lost my own. romantizmden jöle kıvamına geleceksiniz derken abarttığımı düşünenler vardıysa şimdi bir daha düşünebiliriz. Ee, evet altı haksız değilsin yani <laughs> ne diyelim böyle içinde İspanyolca e, satırlar geçen ya da İspanyolca söylenen şarkılar söylemeden önce e, Bob Dylan keşke mesela Nat King Cole'un e, nasıl bu işi becerdiğine bir baksaymış. Fakat neyse işte A Fool Such As I diye de yazmışlar albümün kapağını benim gibi bir aptal. E, daha, daha fazla uzatmayalım. Bob Dylan'ı savunmak için mahir de yok. Dolayısıyla haksızlık yapmış olmayalım. Peki olmayalım. Ee, bu, bu parça geleneksel bir parça ve deminde Güven sen de söyledin. Özellikle country müziğin e, büyük isimlerinin çoğu yorumlamış. Fakat e, ben de doğrusu Bob Dylan'ın hangi albümünde yer aldığını bile bilmiyorum. E, <clears throat> dersen ki madem bilmiyorsun aç Wikipedia'ya bak. E, vaktim olmadı diyeyim hadi. Hadi Dolayısıyla bu, Tom Waits bunu nerede yayınlamış? Yani Tom Waits'in ben albümlerinin hele ilk zamanlardaki albümlerini dinlediğimi zannederdim. Fakat e, bu parçayı bir cover bulalım diye bakmaya şey yaptığım zaman, başladığım zaman YouTube'da bunu buldum. E, Bob Dylan'ın yorumuyla hiç benzemeyen bir yorum belli ki çok çok Tom Waits'in erken zamanlarında kaydedilmiş. Ee, ilginç bir yorum. Tamam bence iyi bir e, seçim olmuş. Ayrıca buldum bulamadım e, derken mazeretim de var. Wikipedia'ya ulaşılmaz olmuş. Tür Türkiye'de hala öyle mi bilmiyorum ama e, her halükarda şimdi bir de Tom Waits'ten dinleyelim. Spanish is the loving tongue. vanishes the loving tongue. Soft as music, light as rain. Was a girl I learned it from. Living down Sonora way. I don't look much like a lover. defada bu, bu, defada Tom Waits'ten dinledik Spanish is the Loving Tank. Böylece e, bir saatinde sonuna gelmiş durumdayız. E, zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programında e, Bob Dylan'ın 13. stüdyo albümü olan Dylan'ı çalarak, ikinci kısmını çalarak bitirmiş olduk. Ee, haftaya bir ihtimal 1974'teki stüdyo albümü 14.sü Planet Waves'e başlayabiliriz. Öte yandan e, 10 gün sonra Bob Dylan'ın 76. doğum günü gelmek üzere belki de doğum günü programı yaparız. Henüz kararlaştırmadık. Her halükarda e, bize teknik masada yardımcı olan Robi Tayar'a teşekkür ediyoruz. Programı kaparken e, tam 5 program destekçimiz var. Bir rekor kırdık e, bugün. E, ilk dördü ailevi bir destek e, grubu gibi gözüküyor. Barbara Songur, Özlem Songur, Can Songur ve Su Songur. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Beşinci destekçimiz de e, bizim aile tarafından tanıdığımız bir isim sevgili Sasnuhi Muşluyan. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bugün anneler günü. Altu ile benim annemiz Aile Güzeldere'nin e, anneler gününü e, bütün bizi dinleyen annelerin anneler gününü ve aslında e, aramızda olmayan anneleri de anarak bütün annelerin anneler gününü bu şekilde kutlamış olalım.